gelag omdat Jezus gesê het sy slaap. Jezus het allemaal uit die huis gejaag. Toen neem hy die pa van die kind in haar ma saam met hom, en ook die drie disciples wat bij hom was. Hy het ingegaan in die kamer waar die kind was. Jezus neemt toe die kind hand en hij sê vir haar, Talita, kom. Dit betekent, dochterkie, staan op. Die dochterkie het dadelijk opgestaan en begin rondloop. Zij was twaalf jaar oud. Die mensen was te baie verbaasd. Jezus het vir hulle gesê, hulle mag glad nie vir iemand daarvan vertel nie. Hy het ook gesê, hulle moet vir haar kos gee om te eet.